nama dirinya tempat pun soga kebal-kebal Gusti banyak y jure amat anak ke soga maka sogangan di lapangan emang Oh gitu aduh <laughs> rsrsSS ataulah itu kan emang Gustitepan Gustinya Gusti meahan surga dan ngerti Gusti mu bisa sebab kudu ngalingitkin salian Allah bisa gituwali salian gitu ulama Shalihin kekaraknya nama teger Allahakbar contohnya namaku teger-teger nah kahuratukurgi ke salat di masjid kemudian kahurannya nama telompat bere saya imanal wudhu ja bisagin kurang iman salatnya nama salatrah jasa itu malaikat kenyatetan salatnya nangsanya malaikat salat mengusu kadar nya salat salat salat salatt malaikat <laughs> mata laporan kalau tahu kapan <laughs> ya Allah ya Rabbi ngineun jas Gan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah kuaya bahasa wa amilu solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wamilussholi hati lain sakka dari iman tapi beramal soleh nah nyaritakan tentang amalsholeh eh berarti kuduan nuba bagusgus bagsta amal lantaran salat gece anjing Nabi Solu kamar itu muni us salat anjing sakkuha anjing ngalika salat kauula Kajeng Na BK tinggalku para sahabat gerakangerakanjeng rakaat nazohorusa subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama orangnya tepati beda jeng Kangjeng Rasul nubedate denganskadar battina doang ketika Kajeng Rasul salat ce Kajeng Rasullahquro tua ini pislah B ketika salat ah, lempeng kade Legendkaraasagusya Allah sehingga HP bunga Nu luar biasa maka cekanjeng nabi ketika aranjen KB Bugakak bingung bo urusan dunia bo urusan akhirat maka salatlah dua rakaatke bakal di bere lolong krakugus ya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 iki laiki amal alladzi hadza jazaohu kang utawi iki laiki jariul anhar iya nudu ke na sunsa desadi pajawa pula-ola dan buang opo oh, jawab lapat laula dililir lula la magoplalat kena nudukan barangkam terdaping dalam sadurnya laula go anehing atas sejawa lo kerja susul robbinaya teman-men teka apa pirang-pirang utusan Pangeran ini Sunnahgunggu lagi kalawan mau benerwanudhu London celluk yazinaan satukala kumumpuan Surgai kurisha danwalii siakabaha ini Jannah dimakku cum Camalunkawawan barangkan masyarakatraga baikkumi gawa siragabe namun tadi orang nyaritakan tentang lain Hai ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jeleman ngapohongken ke ayat-ayat Allah Hai tadiigu ngadiguna sombong terdaik sujud ga Gusti Allah imante ke Allah jengka Suma pa la tuh Faih lahumbus baru dibukakan lawang langit atau iman kagus Ya Allah iman kata yang Rasulullahnyahu karena syariat dengan mengabaikan syariat kita salatnte kita zakatnte kita kuasante kita hajin kita ulama maling korupsi kita ulama mabok mabukk kita ula zina zina airt janji inget ka Waduh inget kas padil kameranya baca shalawat Waduh Waduh Insya Allah janji Insya Allah kudu na janji maca tidur 117 janji bagus situ ceknya Insya Allah nya ngomong de ba-baca tidur rat Waduh Waduh Wa Hai Insya Allah lagi atuh sebab berih janji ya ibuk emangpanlawat mati jauh Wahdak janji doang macalawat janji Allah ngekel supaya mantap bukakan HP asukan ke jeroja jantung supaya orang mantap bisa ngalaksanakan instruksi-instruksi guststi Allah subhanahu Wata' mana ya janji Allah wellrina aminmilusli jeleleu Iman percaya kagus Ya Allah percayakah Kangjeng Rasulullah bahwa Kajeng Rasulullah utusan Allah Nu diberrewahyu kubus Allah men ditanya siapa Allah iman saatutusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad Ralah senya iman zina amanmu wa ngamal amalsholeh ngalaku digawe karena amal shaleh Hai iman kak Kangjeng nabi bahwa Kangjeng nabi ter Raulullah diber Wahyu bentuknya Alquranul Qim di ia nyaritakan syariahat-sayt Kangjeng nabi dihentukikan kugusya Allah mulai itubu dia mualah mudahkah ji ayaahkabek kisos-kisos cerita-cerita ayahkabB di dalam Alquranul Karim nah meme u amalkan ngaji hela nyahot tentang wudhu berikut Chinaina nyahot tentang salat berikut syarat-syarat jenderruk kuna itu kenek puasa zakat haji yang Nah kuari pengamalan anak wa lihat enteng Imankah Allah jengkagangjeng Raul ngalaksanakan perintah-perintah jejauhan ngajauhan larangan-anmatah janji Allah Ujan nah Masya Allah punyabantak lain ku amal asub kas soga mah lamun urang ngndekan kasorga amal <laughs> amal urang jangan beli soga puasa eks eh, salatyakur Allahakbar Kangikuli Allah ma Agung jamente agungan kene cincinku gosokan cincin terus mandicanon can cincin geji gosok pamajikan clihan kene cincin ngeji gosok berarti kan <laughs> agungan ke cincin Allahuakbar di mana tapi Allah akbarnyakat obat bener berarti kan Saya sholat tahun asar seberokat opat berarti bener ngaji berarti kan. Saya sholat tahun maghrib seberokat ilu berarti bener tak kusuk itu gak saya patet kan Saya sholat tahun isya seberokat opat bener berarti kan. Berarti nang ngaji nyana. Saya sholat tahun gitu subuh seberokat dua jam seberapa? Tadi <laughs> lek lek ngaji aing sholat subuh lah. Ajo niatnya kodok berarti bener kan nang ngaji kan berarti eta jalma ngaji eta Ya tungguan lah ngaji, lihat salat subuh lah, soal fardu subuh rakaatnya koboan, Allah. Itu kan bener berarti kan, bener sorga itu. Ya, kan? jangan gaberangan tuh salah niat, untuk adaan. Tapi kan lamun tengah ngaji Bang, soal fardu subuh rakaatnya ini adaan. Allah, padahal jam tujuh ya salah kan? Atau ku masyarakat ya koboan Allah Akbar atau bener berarti ji atau salah emang ayah sholat kobo jangan atau haju jangan lah budangnya jam tujuh koboan atau bener ada itu salah terawat dengan rada berembenget dong setik oh masalah mungkin masih ke sholat sholat enggak sholat dohor sebarokat tilu duing itu kalau mondok ngaji ngajikan berarti tepathor obat asar obat magrib tilu berarti hebat ko gitu jit situ jasa Allahsan kaulan Agung tega beatkan kawawak-kawakankah hiji jelama masalah bayaya dimana bay ayah narek lalaki rekawe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eto kota aminal amal ai kabawana nyana kos kitu atau kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salih Allahu akbar Allah akbar Allah akbar Allah akbar Assalamualaikum Eh siap geus geus ayo sana oh berangkat opat pan cepet amat jemping jemping geus ku aing munyidusa kecelaka laut-laut jadi amis mun urang neule ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero da ge kadeule ku ngadeng celang-deng celang ndek ditumpakan ku potongan Haji Pendi ah atuh ngajengkang ti heula ah geus lain ku amal ieu mah masuk kas sogama Qurahmat Allah Subhanahu Wa Ta Masya Allah Karim pokok nama iman kalau mau ditanya sasia Pangeran Allah Perez nabi Kanjil Nabi Muhammad sakit itu Kumeta ulaika ashabul jannah ahli surga. Ye, hampang jasa ya we. sabar apa kieu di surga lain poe-poean, bulan meren lain bulan-bulanan, tahun meren lain tahun-tahunan. sabar tuh hum fiha lidun seneng-enengna di surga. Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah lawanamu tadi bejaken ke kafir nyanaban ke Allah bukan nyanaban keje Nabi Muhammad asal iman ke Pangeran Allah pangeran te iman ke kanjang nabi ta Nabi Muhammad nabi terakhir deh bejaken ke kafir dengan amal lu gampang asal beramal pokok nama gus tanpa ya kesulitan-kesulitan kahesean-kahesean masih dianggap berat ya ibadah ke Gusti Allah dijelaskan ke Gusti Allah maka jumlah mutaroboh la nukallifu nafsan illa wus tengah beratkan aing ke kecuali sakamampuhan anak gerakan anak bisa nangtung nangtungnya nanti bisa diuk itu bisa diuk ngedang itu bisa ngedang nangkarak tes itu bisa nangkarak ngukur tanah <laughs> kubur kubur terus tiga segitu doang tuh kan kuari dipaksakan supaya husu emang husu babari Hehehe, Ustad kita bisa husu cak ustad ngunah baik kiai atau nah, kiai kisarua wati ulama-ulamahin iwati wali-wali Allah sedengkinkan jadi awali Allah tayang bahari gitu Nyanaakan lu bisa khusuk lantaran khu mapan kudulah ayam masih Allah di jerodu ayaon eh, kecuali Allah bisa ngapkan dihil daripada awak tepati urusan karena jasad cincin diwate cincin cincinan digulak-kile ke setan itu bulet namun di pelonjung kemah ada bagus gosokan kayak dua kali nggak goso ganti-ganti batang kamari makan ku perak coba bagus tuntung nga lain salat produksi cincin Allah berkebira Alhamdulillah kondangan sepatumeli anyar baik itu jam paparantien ongko muanatu nyeri dipak ayaangrada nyamanlah duit jam masalah penting meilihla isukan itu kayak Tangerangan itu je manama diluhur sajada sajada bagus jasa menangmeli di Mekkah buatan Turki sajadaa di jero masjid masjid jage make kipas make AC bagus luar biasa salatlah pakai jubah make sorban udangng-udang de Oh siwak lagi elleh begen mahaf <laughs> udah kurengit naik gebo besi turun kabe besi ya Allah ya Rabbi hutet datu di tukang iya eh, teh naonan goblok rengit aduh ya rengit pak kalau mereka ah, tapi bisa imam kudu pakai jotosan jotosan ah udah kita teh husu ngarana teh sholat kos kita tetap la nukallifun nafsan illa wus ah geus kudaek nage geus alhamdulillah ya rabbil buat munti iman memual aya di nasjidnya muaal salatnya imanal wudhu ja kurang iman salatnya nama salatrahsa itu malaikat kenyatetan salatnyanya malaikat maka salat mengusu malat nya salat salat salat salat salat enggak tegaon mana nu husul nu teu husul tegaon malaikat mantu mata laporan kalau Allah taala lengkap <laughs> ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jas Ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah Wayaya bahasa waamilusholihati disamping imanka Allah iman kakanggeng Rasulullah Wamilusholi hati lainska dari iman tapi beramal soleh nyaritakan tentang amalsholeh eh berarti kudu anu bagussa bagusgus-bausta amal. lantaran salat gece kangjing Nabi Solu kamar itu muni salat Anj sakkuha anjing tinggallika salat Kaula gangjing nabi TK tinggalku para sahabatbat gerakan-gerakan najjeng rakaat tagohhor asamasa subuh dan lain sebagai nabi bentuk salat nama orangnya tepati beda jengkangjeng Rasul nubedate dengansakadar batina doang ketika Kajeng Rasul salat cekangjeng Rasullahquro tua ini itu sala be ketika salat lempeng kadel jengka sagusi Allah sehingga H bunga Nu luar biasa maka cekangjeng Nabiti ketika aranjen KB Bugaka bingung bo urusan dunia bo urusan akhirat maka salat lah dua rakaatke bakal di bere lolong kerang kugus ya Allah namun ayah jelemah bingung soal dunia bingung soal akhirat sob gera kagus ya Allah munaajat Allahuakbarke kugusi Allah bakal diberre rorong-krang lantaran di jerol salat ayaah kabungahan kabungahan anu Es ese dicarita ke anak la kurang meritakan kebungahan di jero salat panhese lantaran orangrang macan pernah manggihan bunga di jero salat malah kurang eker bunga salat jadi ente bunga kurang Maker tentrem salat jadi te tentrem lantaran umah salat TK kar Dayek dojeng dipaksa eurkangenaanku nah neangan cobakan ngenahan kumajak Kajing Nabi meritakan salat nahhirlmaku memperbaiki sakkadar iman kalau sakkadar iman Kakanjng Rasulullah beramal sakku mahaparentak kelarangan dijauh ke naeta ah, asungan di surga beda-bedakek yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pasantren kejetes sekolahtawa dibarenngan ku sekolah dua taknarana jamuri komah kasorgaang kanakaang menteri di kasorga baik ah, mulai pondk pasantren ngaji hamil ngaji Jerumiah ngaji Aliah ngaji jumak ngaji mantek ngaji jamul Jawa Metro dan ngaji hadis tafsir be neropong karena kemurnian kajjernihan qolbu qolbu ahli ahli Allah kabita kurangrang lamun nyarita Ken sidina Abu Bakar Siih rodhi Allah Abu Bakar Kercicing bene lemanurik Abu Bakar ditanyaku sahabat Abu Bakar kuna Hon lemanluk menit cerik ingat kasorangan lalu man sih inget ke serangan bahagia amat mungkaula Gusti dijadikan manupi Bu bakar jadi manuk sih bahagia bahagia namau Bakarke di akhirat teh manuk dibuktikanke ditanya kebelah di tun gesan manukma jadi lebu hisabnawan Abu Bakarke di akhirat kumaaf ditanya tentang salat beres tante salat na khusu tante salat Wah mulai tawuran aduh tadi ngenang rentad de bakar nyencerikan diri soraga lemanuk doang ayaang amat lemanuk ceknya jadi manuk lantaran maduk mapae di akhirat jadi lebuges be hisaban tapi pan Abbu bakarkeh ditanya datang ke mana ia memperjuangkan agama datang ke mana salatna khus datang ke mana hmm, si jasa harta-harta lewihti kabut Tuhan ke bakal ditanya gugus ya Allah ia Abu Bakar ya sedih jasa ke di akht bakal dihisab ke mentakkuru cerik lebanu keraka diri seorang Masya Allah jurumah ditanyarepanku Siti Fatimah pemajikanan Ka <laughs> mengalamun baik sakit gulisnya pemajikanlammunj Nabi tibatiba mapah nasiga Kaj sengit nasiga Kajing senyum nasiga kangjng capetang nasiga Kanj mantap begairahkan kurang mengu pemajikan nyandung nya tuh ditanya manyun baik di bereku diberre nah kom diberremah aduh udah isuk-isuk mangi kuang beledehnyandung pemajikan kurang de yaku orang lampung para ruti Wah beres coba mesin tiba-tiba Ka singmun soal ekonomi lain soal perpolitika itu mau ko melahdakatanlumpataah raska diri gitu gula jadi budak Dehi sangeststa jadi budak memeh paling mening dimawtan kubur Ya Allah selesai Ali di jero kubur Tegudu ditanya Dehi hetkur ditanya lantaran budak Mahaharti muslimiti kafir tetap kasorgape Ali man payang budaktik di jero kubur bakal ditanyaku malaikat karena Ki hajud dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khuut tantete lantaran urang penngerasa la aparte beteng orangrang urang mengarasa indah keceli orang mengangerasa nikmat indah teh mata lantaran makan ke kapan orang mata indahmund dideleken kalau indah-indah Masya Allah barngli ayaah awew se mata akuap Bang ngongkong saya mantap susu noahaang mata jaji mata watak dikembalikan Kak nu gelis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakan gelis jeung goreng tetap menafsu mau dikembalikan maka Gusi Allah gelis bacan bisa yang ibadah buahu goreng mau bisa yang ibadah sedangkan kita cinta Te kamu cintakan busya Allah kuranglahmun dikikitu bakar resepan kalau hidup kita cinta ke jeleba cintain ke Allah pang orang jadi jelemak sugir di orang ga gay di orang ditampil mana lu kurang kita bisa dibelihirmah gampang tapi jangan cinta untuk Allah ahan nika cintana kalau dicintai kubus Ya Allah arah rese kapan jemung hmm, jeleman namaideng luar biasa tapi maca Quran sepesa kali tamat jelem jasa menyapa luar biasa jelemah nama goreng di jerohatak ayam Mari patulhan Yunu di tidaktak dicintai kubusya Allah ke anba kalau ngaluhurkan agama tepan turunan-turunan tiut cintakan Gusya Allah sedang kencak anjeng nabi denik kamma taparti tayangan aya agaman ulah kadardar tulis mulai kurangnya cinta kalau Allah aeta cinta kalau genteng geka tubuh tapi di mantap jasa mulai orang cinta digedde kegerekutur Woi si kas-kas kalau dariinya Mana matinya rahasia capitannya lain lagi dong <laughs> aduh terus dia masuk aja karang itu di agama juga capitan <laughs> lain deh itu di dele batin nah. masya Allah kurang kawin lillahi ta'ala tenele gelis na tenele kaya na tenele tapi nele agama na bojol Boga budak Masya Allah budak diajak nonton TV tidak sebab timbul tindung anu Tadina maca Quran baik maca sholawat Pak dibawa kurang nonton TVi ceri tapi la nonton TV c pan aneh coba anak kurang namun di luar ceri di bawahwa nonton tipi sialnya biasa budak Masya Allah tapi TV bangun tebeta keluar bagaimana mauta asal Masya Allah bahagia ayaah nana dia budak mulai gede-gede gedede saya etik nyaun ke bahasa-bahasa Ali batajim dan lain sebagai tekebalji bisa maca Quran nikmat gede saya etik Haji ngajakan ba dikanah anak memang bisa nyala kos itu tetap baginya naba lalu kelipun lapan Ilawus kurang nyaritakan hakekat dimakon hake kapan jejaknya nantiseknyaritaken torekat dilamanorekat dimakm tokat baja Tkur lu lorekat hese amat kudu udang tipeting kududzikir kudu mandi dan lain sebagai enak be awat dimakm nama Hampang hakekat takun hakekat anula anula anula anula anula berat amat cerak dimakkom Nam aja ampang Oh lu diberatkan kugusi Allah dengan bahasa lalu kelippun absan Iilla usahates samakom samakom bagi al hakekat terke Bal bagirekat berat ce Pak bagi urang nuzin syariat jatuh berat di syariatnya nukuntingmat salat pu zakat haji beres untuk simpulan nama je lemah iman kalau kakangjeng Rasulullah beramalsholeh disadiakan kujang di Allah lain ku amal kujang jallo sorga diororgan Huho Liunng Aras subka soga gesspuguh mursalin Nabiin. ges buguh para sahabat gespugu para Aulia Allah gespuguh para ulama gespugu para ahli thoqli syariat soga lamun kudosa wayahna diancom kelamah wayah doa tetap ke soga ulahwak nyareritaken embungembung kanaraka je hayang-haang kasorga lantaran urusan kanaraka jeng urusan kasorgamah kurang contoh di dunia baik bakal nemah sorangan kurang mante di sawah dada pun tanah datang katur bopolo ko baju orang gethe kurang datang kaimahahkan barang datang Kaimah pemajikan orang ges aya di jero kasur seping Bat pakai sesunggitan segala rupa Cak pamajikan kakakka gegeran ku pakai calanaana a kira-kira kurang nuda gabbun bobol kota kue Wani hmm, coba kakakurayokakbola kan gitu kajje buku magit kalau tertutengahgarmbohong para rauki kakak de bersihlah det mandi pakai saburga pakai seengintan gara-kadang mual keup tuwangi nyana Ka kasurnyana sakit Iua Allahnya diken soga barang-kurang datang tadi itu hayyo gerara sukas soga sedangkan orangnyakarasa didier kodok judi ayah diaing mabok ayaah diaing korupsi aya diing persia surraga ya Allah lateran ke tempat no bagus nah kogus soga kuba tadi di soga barang datang ke sorga KPG Panuangwara Ra hehe T mana di teangan Waduh anak kam tetappang Wah salah ngomong te <laughs> Waduh anakka panggi-panggi ente oh orang bisa kali y sebabku main alhamdulil karena nggak beresan kreditan doang panas Wa panas raka Qga kaB istimewa tadi te diceritakan para ahlia Allah para ulama para mengistimewa nahpul soga Gusti Allah di surga tanya buatngelengitkan mauri payakit-payakit lo ayat di jerohat min gilinmunek sok terjadi di dunia di dunia makaan ayam monak-monek kurang naik motor net ayaah bayaan nunyiap set goblokdak awas ya tumbuhan si motor raon disusul si namun sabar makan tuh oh, kecerita kendaraan eh orangnge warung siap maju goblok tuh budak awas ya kwai punya nawan manusia ke karakter warung any remju kurangi hiji jelemanya na bangun sinis orang awasngkap beres beres senyumsenyum maca nga ayaah di jerohat ayaah Syirik ayaah Hidi dan lain sebagai panyakitpanyakit toko gitu numamawa tuh nyaman di dunia Kiai mawak elmuna hampir kepisain lanarannya na akuta kabur nanguek-munek goblok Kiai itu mah kunaon Kiai anyar jadi Kiai pakai jadiai pakai awas ya kap dihajar siap Kiai kos gitu untuk jawa tolo itu simang eta Eh, sirik dengkitdik sanajang ayah kelas di sorga Oh si Anu di kelas siji di surga Firdaus sianah di surga lain si anu di surga anu Oh eh, mulek- sana ayaah Nudi Anda panhanapna jelemak di sogapang si diluhur Nudi luhur tetap kaburkankurba di sogama Oh eh, panyakitnikmaksa di sorgama Eh, panyakit eh, panyakit Sy itu eh, panyakit macam-macampokok hmm, dica kugus ya Allah panyakit buaya di dunia guys berarti orang kayak selalu sono selalu orang ayam kapan kap itu aya sanajan batu orang di kelas teluhur orang dihandp atautawa orang diluhur baterteria anak ayam lunak-munak tuh ayah as yang kita ya nikmat di surgama di surga tajri mintahul bangunan ulah diceritakan ulah dibayangkan cara dika di kelapa Gading ulah diceritakan dibayangkan cara BSDan ah, naan kalina doang kurang indah coba usah urang azu kajjero WC just di kroro kaca dipangung nararang dan lain sebagainya Ulah dibayang ke kurangan dalam dunia Shakira bangunan kos itu di dunia mah nikmat cena kelas 10 meter 10m sakkira 10raya 50m di dunia di akhirat bangunanna batu natina emas jeung perak intina Inten berlian tekudu maka lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu tim mimiti herancang berum koneng biru araya Pak nyarita kenang taj di handa pun gedung-gedung orang singkook cair bisa ditambai orang kecicing diluhur ayaang cair kal luhur disinterkan dengan kita di cepat China na kalau kita sos surga di dunia di akhirat tajri minta tihibul Anhar di samping bangunan anusak itu indah Natalngkal kayu dan lain sebagainya u teaa di hadaman ku barudak barudak bidadari Wu ngagal lendotan orangrang hayang nuku maaya seorang di bere 70 Wah baik orang pindah bete tekuru SS lalu kali pun absen ilawus asa berangkat teh geus kana sorga tinggal diperbaiki doang kurang bari larangan larangan nanti titah ngredit ditah diulang eh tak kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di situ ngabersihan ngagosokan suku di dikreditan dia ke suku-suku ih kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sehingga ada nyopot duit Bang sehingga ada deposito eteta ribawi ribawi Lu itu mual kebal di alam dunia ya diri ku ko kar itu Masya Allah mukama tujuan anj kunaon Anj unjung-ujung nama kapan byeon pemikiran Pak nah sing kurang diber waktu pentingzina amanmumin na perintah laksana good sempurna sempurna anaknu optimal us kemudianlah anak jauh asup ke surga dibersiiantina berbagai panyakittajtahhimul ngomong kurangkab di soraa ngomong nah wahamdulillaza ma tadi dia lalang Allah ia bahasa orang Nu bakal dicaritakan kurang kek digambarkan kukui Allah ngomong orang ke di soga I omongan anak orangkabhan asuka sorga bedi Majasa orang pemajikan orang anak deincu asuka sorga Bu nah Bapak orang ba kalau kurangkabehwuut kurang we ujung nggak war kurang udah-kudak sykur Seti Masya Allah itu masa Pondoroyyo asubkabB soga kan di soga-kek urang ngomong kabB Ki ngomong urang y ibaap urangke di surga digambarkan kugusi Allah subhanahu Wa Ta'alaku macaco mau ngomong anak-anak wallu alam dan